a la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El dimecres 23 a les 8 del vespre vin al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com participar en la nova campanya de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Jo hi seré. I jo. I jo també. I jo també, perquè crec en Catalunya Cristiana i Radio Estel. Demana més informació i confirma la teva assistència al 93 409 27 70. Els voluntaris que finalment participin a la campanya tindran una gratificació econòmica. Recorda-ho, confirmacions d'assistència al 93 409 27 70.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 Eh, és aquest un espai, ho sabeu, on cada setmana us portem testimonis vinculats al món de la discapacitat i la malaltia mental. I en portada aquest any 2013, Carmina Coromines eh, ens col·loca un nom de referència per al nostre sector. En aquesta ocasió, un home de ciència. Bona tarda. Avui us parlaré de Stephen Hawking, el físic i matemàtic anglès afectat d'esclerosi lateral amiotròfica des dels 21 anys. Avui en dia, la seva mobilitat és pràcticament nula, la cadira de rodes que utilitza en públic està controlada per un ordinador que Hawking dirigeix mitjançant lleus moviments de cap i ulls. El seu interès científic es centra en la física dels anomenats forats negres. Hawking s'ha convertit en un dels grans físics de la història i en una celebritat acadèmica. Té 12 doctorats honorífics. És membre honorari de la Royal Society of Arts, membre vitalici de l'Acadèmia Pontifícia de Ciències i el 2009 va rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat, la més alta condecoració civil dels Estats Units. Quan el 19 1989 va rebre el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. El jurat va destacar la seva transcendental labor investigadora sobre els fonaments del temps i l'espai i l'exemple de la seva resposta a les dificultats que l'adversitat pot oposar a la condició humana, contribuint així a la lluita en favor del progrés i contra la ignorància. Ves eh, per on fer palès les capacitats de les persones amb discapacitat és el nostre objectiu. Per això ens trobem cada divendres de 8 a 9 del vespre aquí a la ràdio. Avui desmuntarem prejudicis amb tots aquests convidats. What I want, bona notícia. El sorteig de l'11 del passat divendres ha portat la sort de nou a Catalunya amb quasi 11 milions d'euros a Sant Zaloni, Cuponazo de 9 milions d'euros i altres 60 premis de 30.000 euros cadascú. Sant Zaloni pertany a l'agència de l'11 a Granollers i és eh, per això que aquesta tarda hem pensat obrir el programa en to festiu amb el director a Granollers, Eduardo Romero. més festes, eh, aniversaris ara. La Fundació Desenvolupament Comunitari ha tancat aquest dimecres l'any del seu 20è aniversari i ho ha fet amb un concert solidari del pianista sec, gran amic de Catalunya sense barreres, Ignasi Terraza, a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Ingma Alemany és responsable d'accessibilitat de desenvolupament comunitari i aquest vespre ens resumirà, si és que es pot, els 20 anys de feina i alguns dels projectes que hores d'ara porten entre mans. Més eh, coses. Fundació 11 i Sanofi estan impulsant un projecte de farmàcia accessible que inclou un manual per als establiments. Eh, Natàlia Barrio ens donarà tots els detalls d'aquesta iniciativa pionera a Espanya i Catalunya. Ella és directora de la Unitat de Desenvolupament de Fundació 11. La tenim a Madrid i en breu parlarem amb ella. I aquest programa no és res sense les tertúlies i cada tercer divendres de mes hi ha una molt i molt especial. La, la part final del programa dels tercers divendres de mes la dediquem a la tertúlia dels millors amics amb la Fundació Best Buddies i un grup de persones amb discapacitat intel·lectual avui apassionades per la lectura. Són Marta Lacanal, Lina Navarro, Domingo Ayala i Carlos Ferriz. Seran els nostres tertulians i ens explicaran com com va això de llegir llibres? De vegades a mi em passa, eh? Em poso a llegir un article i dic, però què, què ha passat aquí? Què m'han dit? No he entès res. Sort que tenim entitats que fan mm, els textos més accessibles i hi ha la lectura fàcil. Bé, doncs avui Ves Badis ens porta aquest repte, la lectura per persones amb discapacitat intel·lectual. Make amb tot això i més, ens posem en marxa. Toni Huguet al control de so, Montse López, que avui ha arribat tard, però la tenim a taula, això sí. Eh, diu que li ha passat un accident. A veure, Montse, obre micro. Què t'ha passat avui, filla meva? Doncs pues mira, que no he vist una... aquestes portes de vidre transparents i, i tinc un xitxon que va què. Però què dius ara? Pues mira, Has anat a urgències o alguna que cosa? Que va, que va, que va. Home, això són cops potents, eh? pues mira. Esteve, menys mal que no he estat jo, que és, com que sóc cega i no veig res, <laughs> clar, no veig la porta cap enllà, però no, no he estat jo, eh? O jo, perquè eh, això fa mal. Tu, tu també ets despistat o què? no, no, jo poso els mans per davant. Ja, sí. Perquè... <laughs> Molt bé. Doncs eh, petita pausa musical i ens anem a veure què ha passat amb el cuponazo de l'11 que ha tocat aquí al costat a Sant Celoni.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 Doncs el cas és que aquest divendres 18 eh, de gener comencem el programa molt animats, eh, Montse i Esteve. La setmana passada portàveu números de l'11 per divendres? Sí. Doncs pues jo, sincerament, no doncs t'has perdut, podia haver-te ja tocat, sé, eh? ja. que a més a més tu tens família a Sant Celoni. I tant. <laughs> Eh, mira, doncs eh, Eduardo Romero és el director de l'agència de l'ONCE a Granollers i està de festa. Per què? Doncs perquè una venedora de Sant Celoni va donar el cuponazo de divendres passat. Senyor Romero, què tal? Bona tarda, benvingut. Buenos días. Eh, felicidades, eh, quasi 11 milions d'euros a Sant Celoni. Com, com ha rebut la notícia l'agència? L'agència, pues con mucha alegría, como es natural, ¿no? Eh, que eso ayuda a que la venta se anime un poquito en esta época que la tenemos tan, tan flojita y la cosa está tan dura. Mm, la venda fluya com a tot el país, oi? Sí, sí, sí, a ver, mm, a nosotros nos afecta pues la coyuntura que tenemos actualmente pues como a todos, ¿no? Ja. Però bueno, dentro de eso vamos salvando bien los muebles. Però això ha, estat, ha tingut un cert ressò, senyor Romero, aquest cuponazo de 9 milions d'euros que s'ha quedat a Sant Saloni, una població petita on tothom es coneix. Uh mhm. -huh. Mm, Cómo se rebut la noticia? Hombre, pues la noticia, pues pueden imaginar que 10, millones, 10 millones 800 mil euros, pues viene a ser casi 1.800 millones de, de, las antiguas pesetas. Eso repartido en una población relativamente pequeña, pues prácticamente a la mayoría, digamos, si no le ha tocado, ha tenido a alguien cerquita que, que sí que le ha tocado. Mm, y la gente, pues bueno, muy contenta. Los vendedores, pues evidentemente, esos días las ventas, pues se les anima y, lo que es en general, nosotros nos encargamos de darle la publicidad adecuada para que todos los compañeros de, nuestra agencia pues lo sepan lo sepan transmitir al cliente para que el cliente sepa que, esos premios están ahí, que hay un cliente o un, amigo o otra persona que, realmente lo ha cobrado esos, esos 9 millones más los otros 60 cupones de, de 30.000 euros cada un. I, de fet, darrere d'un gran premi com aquest sempre n'hi ha un, un venedor, una venedora, en aquest cas és Agustina Torres de Moreno, una Moreno, persona sí, que porta sí. 20 anys treballant a l'11. Eh, lleva más de 20 anys, lleva 25 anys. Carai. La senyora, sí, sí, sí. Tots els venedors sempre són persones amb discapacitat. Sí, la nostra sí, o discapacitat visual o discapacitat física. Mm, bé, Pero todo, todo, o, o a ver, también sensorial, no, no visual, también tenemos. Uh mhm. -huh. L'Agustina, en aquest cas? En este caso és discapacitada física. Molt bé. Eh, enguany s'han repartit molts premis, eh, senyor Romero. On era vostè quan va saber que a, la seva agència havia donat el cuponazo? Pues me levanté, bueno, eh, me llamaron sobre las 8 de la mañana, se pudo imaginar dónde estaba. Ya. Pues nos levantamos con mucha mucha alegría, nos llamó el señor Morcillo, que es el jefe de juego, y vinimos aquí a la agencia, redactamos el documento para enviarlo a todos los medios de comunicación, nos pusimos en contacto con la vendedora, empezamos a, a llamar a, todos los compañeros que trabajan en sábado para que eh, fueran difundiendo la noticia. Vostès són una agència que presta servei a unes més de 500 persones afiliades, cegues sí, o deficients visuals. Sobre 530, 535. Sí. Bé, i en qualsevol cas, senyor Romero, mm, justament aquest any 2013 l'11 celebra el seu 75è aniversari sí. i 25 I anys de la Fundació, de la Fundació 11, exactament. Però mm. l'agència és la petita estructura de l'organització que està enclavada al territori. Quina és la funció d'una agència? A ver, eh, la función principal evidentemente es la de la comercial. Aunque después nosotros también tenemos pues una pequeña tienda dentro de la propia agencia, un trabajador social que atiende toda la demanda de todos los afiliados del área para después bueno tramitarla hacia eh, la unidad que corresponda. ¿Y mm, son a la ciudad? ¿Tothom sap on está la agencia sí, sí, de la ONCE? Sí, la, la ONCE aquí eh, no sé cuántos años lleva exactamente, pero estamos hablando de más de 30, 40 años que esta agencia funciona. Ho dic per si se li ha presentat gent cuas, no? <laughs> Després no del premi. No, normalmente eso es los kioscos a los compañeros vendedores los que los que son más solicitados que nosotros. Nosotros somos los encargados de pagarlos. Eso sí. Ja, l'estampa típica del Nadal, sí, no? en sí, aquest sí. cas amb les loteries, no? Bé, doncs sí, molt bé. Jo continuaré jugant. Eh, a veure si... El, bueno, el divendres passat no portaves números, confessa-ho. Muy mal hecho. No, no, sí ni jo tampoc, ni jo tampoc. Sí ah, no, sí, tu sí, era ella que no. Era jo, jo, que jo no. jo no, jo no. Però aquest ja divendres... Eh... Ja sé que, vull dir, és una cosa que, sincerament, no, no costa res cada setmana i jo que tinc un familiar, que és el meu pare, que és, que és afiliat, tindria que, que cada setmana i és un, e, e, és un propòsit que, que em tindria que fer, eh? Vull dir, ens tindríem que fer. No, mm. nova oportunitat aquest divendres, senyor Romero. Sí, sí, sí, sí. Todos los, los viernes, los sábados, y los domingos, también tenemos el Eurojackpot, el Super 11, el 739, o sea que tenemos donde elegir. Si lo queremos hacer con lotería activa, con loterías pasivas, siempre hay un vendedor cerquita de, de esa persona que quiera adquirir cualquiera de los, de los juegos que comercializamos. En Bulguta afegir-nos... el que no juega porque no, le falta un poquito de voluntat, tenemos ja. que animarlos. Ja, <laughs> ja. Hem volgut afegir-nos aquesta alegria que viu Granollers, l'agència de Granollers de la 11, també Sant Celoni, perquè el cuponazo de divendres passat va caure allà. L'Agustina, una venedora de 25 anys, eh, treballant com a venedora del cupo, ha portat la sort. I el cert, senyor Romero, és que a Catalunya la venda del cupó dona ocupació a més de 3.000 persones i la majoria tenen una discapacitat. Mm -hmm. És així. Sí, sí, sí, eso es solo eh, el tema de vendedores. Uh mm-hmm. -huh. Mm, pues si pone fundación o corporación, la, la cifra augmenta. Doncs moltes felicitats, Eduardo Romero, director de l'agència de l'Once a Granollers. Eh, a veure on s'amaga el cuponazo d'aquest divendres. <laughs> a ver si damos con él. Muchas gracias a vosotros por, mm, mira, por recibir. Mira que si és la meva butxaca, perquè jo sóc fidel, Esteve. Sí. Jo sempre. Sí, sí, així que ets una Persegueixo persona... la sort. Una abraçada, senyor Romero. Venga, igualmente. Muchas gracias, per... Nosaltres, eh, nosaltres continuem compartint la tarda d'aquest divendres, 18 eh, de gener, ara amb altres temes. Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. d'una pluja de milions ens anem a una festa d'aniversari que eh, es va tancar aquest dimecres a la Sala Lut de Gas amb un concert del pianista sec Ignasi Terraza. Parlem de la Fundació Desenvolupament Comunitari i d'Igma Alemany, que és responsable d'accessibilitat d'aquesta entitat. Què tal, Igma? Bona Hola. tarda i felicitats. Gràcies. Molts actes durant eh, tot l'any? Sí, molts actes. Molts actes, mm, molts actes que hem fet la Fundació dintre dels nostres espais de la Fàbrica del Sol, a la Barceloneta, però actes que ens han estat oberts a, a tota la ciutat mm, i a tot el país, actes per, per, bueno, per millorar, per treballar amb l'economia social, per treballar sobre la igualtat d'oportunitats, sobre la plena ciutadania, i eh, bueno, actes doncs, eh, una mica en funció de, de, del, del treball que fem diàriament, no? d'aquest treball que nosaltres tenim sota el lema de, del diàleg per la transformació social. Mm? Diàleg per la transformació social eh, i festa, festa Luz de Gas, sí. Ignasi Terraza, va sortir tot molt bé. Molt bé, molt bé. Eh, nosaltres, la Fundació, és la primera vegada que organitzem un concert, sí. eh? tot i que sempre estem organitzant coses accessibles no? i ajudant a altres eh, a organitzar o a posar l'accessibilitat en els actes de, dels altres, no? però aquesta vegada era un acte propi, un concert eh, de l'Ignasi, com deies. L'Ignasi Terraza és un patró de la nostra fundació, tenim molta sort de tenir-lo entre nosaltres, ens dona molta ajuda, no? ens, ens assessora en temes d'accessibilitat, el tenim molt proper i aquesta vegada doncs, hi ha posat la música en aquests 20 anys, no? per celebrar doncs, que portem 20 anys treballant per aquesta igualtat d'oportunitats. L'Esteve Pujades és un apassionat del jazz, sí. del món del jazz, i ha, ha escoltat molts concerts de l'Ignasi Terrassa. Sí, sí, sí, el, el Jamboree, uh mhm. -huh. i, bueno, i a les Plugues també, aquí visco les Plugues. Jo conec a l'Ignasi Terrassa per ell. També has estat a algun concert. Uh mhm. -huh. sí, sí. Com definiries l'estil del Terrassa? Bueno, és un estil bastant melòdic. No és aquest estil, diríem així, que és... Eh, Mm, bueno, que... no, no, no és estrident, no, vaja. Arriba, arriba la persona, arriba el sentiment. És un jazz, però no... Sí, sí, sí. sí. Mm. I, I escolta, això de que sigui sec, sí, et va sí. sorprendre? Has vist molts músics de bueno, vaig que com... Sí, vaig començar a conèixer el Tete Montoliu, ah, us parlo de, de 40 anys o 50, mm. i després l'Ignasi Terraza, i també un altre xicot que toca, que és invitent, Uh mhm. -huh. O sigui, que estàs familiaritzat, familiaritzats, vaja. Sí. En qualsevol cas, aquest concert va sortir molt i molt bé, uh mhm. -huh. vau aconseguir recaptar fons, perquè sí. tenia un projecte important al Poble Nou. Sí, um, bé, el, el concert ha anat molt bé, ens han vengut aproximadament unes 300 entrades, això ens permetrà doncs, cobrir les despeses de locals, de sala i d'aquestes despeses eh, que hem tingut. Mm, L'Ignasi, evidentment, ha fet la seva aportació i, per tant, això doncs, no, no ho hem de pagar. No? Eh, els diners que sobrans aniran en projectes eh, al Poble Nou, projectes per eh, ajudar l'economia social d'aquest districte, d'aquest barri, del Poble Nou. Mm -hmm. En aquest temps és molt difícil recaptar fons, oi? Molt. Fas un esforç com a molt gran i després diu, però si no em quadra la caixa, <laughs> què faig ara? Quina fórmula m'invento per poder continuar endavant tirant eh, projectes socials? Doncs mira, aquesta ha sigut una fórmula. Nosaltres, el, el primer que volíem amb el concert era celebrar i dir al, al país, a la ciutat, que estem aquí, que malgrat la crisi nosaltres tenim il·lusions i tenim ganes de treballar i aquesta era una idea, no? I la idea de recaptar fons és perquè, evidentment, no podíem fer un, un concert gratuït perquè hi ha unes despeses i pensàvem que si co cobrim aquestes despeses i anàvem una mica més enllà i teníem èxit, nosaltres tampoc ens podíem quedar amb aquells diners, no? perquè estem en un moment crític, estem en un moment que hem de ser més solidaris i, i demostrar que amb solidaritat i amb il·lusió podem tirar endavant projectes com, com recolzar, no? per exemple, el Poble mm. Nou, que, que, que és un dels districtes que sorprenentment doncs, té moltes mancances i està en un moment molt crític no? a nivell social. 20 anys de feina, com els resumim, Imma? Difícil. Molt, molt. Mm, com us deia, el nostre lema és el diàleg per la transformació social. Nosaltres treballem l'accessibilitat, treballem l'acció comunitària, eh, treballem perquè les persones nouvingudes se sentin ciutadans a ple dret, eh, que les persones amb discapacitat se sentin també ciutadans de ple dret i això requereix molt de diàleg, molta comprensió, molta sensibilització i també molta posada en, en escena d'eines eines que, que la Fundació té des de fa molts anys, com és les eines de la mediació, com és les eines de, de comunicació augmentativa, alternativa, comunicació perquè les persones sordes puguin escoltar, puguin disfrutar d'una obra de teatre, que igualment les persones amb discapacitat visual o que puguin anar al, a un museu persones amb discapacitat intel·lectual i entendre perfectament el que s'està exposant. Totes són eines que nosaltres utilitzem per això, no? perquè creiem que la ciutadania té dret a sentir-se un més, no? que tots som part d'aquesta societat i tots tenim el dret de, de disfrutar-la i de, i de viure-hi amb dignitat. Oferiu recerca, assessorament i consultoria, també formació, gestió uh mhm. -huh. de programes i serveis, mhm. innovació uh -huh. i projectes pilots... Eh, quin moment atraveseu? Teniu encàrrecs? Tenim encàrrecs, <laughs> tenim molta sort. Tenim encàrrecs, tenim encàrrecs de, bàsicament de l'administració pública també tenim suport d'empreses privades com la Fundació Vodafone o la Fundació La Caixa. En aquest moment doncs, estem equipant cinc biblioteques del Consorci de Biblioteques amb eines d'accessibilitat perquè qualsevol persona amb discapacitat pugui anar a la biblioteca i posar-se en el punt d'informàtica amb el seu amb l'ordinador que hi ha allà i tenir les eines com la línia Braille, com el JAUS, com, com ratolins eh, o joístics per poder accedir a l'ordinador eh, més, amb més facilitat. Tot això ho tenim gràcies a aportacions doncs, això, o encàrrecs de, de l'administració pública o de, o de l'empresa privada. En aquest moment estem fent xarxes, estem treballant molt conjuntament amb això, amb entitats i amb administracions. Uh eh, -huh. eh, el paper de l'accessibilitat dins dels vostres projectes. Eh, des de bon començament estava inclosa l'accessibilitat fa 20 anys a Fundació de Desenvolupament Comunitari? Mira, jo no hi era, però... Per això, per això ho dic, eh? <laughs> jo no hi era, però els socis fundadors, abans era una una associació, es van, es van, es van constituir com a associació uns quants professionals del món de la sociologia, bàsicament, i ja molts d'ells venien del món de l'accessibilitat i de la discapacitat. Molts venien de la gestió d'entitats que van ser pioneres en el seu moment amb la inclusió i, i el mm, primer que, dels primers projectes que sé que vam fer va ser un congrés internacional sobre les ciutats i les persones amb discapacitat. Per Això què? ja l'any 80 i alguna cosa. Eh? Sí, eh? Perquè fa, fa 20 anys, 2012, 13 som, les Paralimpiades del 92 van posar les persones amb discapacitat en primera plana, la sí. ciutat va millorar moltíssim, mm. o sigui que l'accessibilitat estava com a de moda. Sí, jo crec que el, dos, el, el 92 va ser un punt importantíssim, sobretot per les barreres eh, arquitectòniques, no? per la supressió de barreres, per entendre que les persones amb discapacitat podien fer una vida digna, podien fer esport, podien tenir pisos... L'accessibilitat a l'habitatge la, va ser molt important a partir d'aquí, no? I, I el transport. I jo crec que també, i perquè vaig estar involucrada, ho dic aquí també, no, que a nivell de les barreres de la comunicació crec que el fòrum també va ser un sí. punt d'inflexió. No? Sí, senyora. I, i bueno, jo ho, <laughs> ho vaig viure molt de prop perquè hi vaig estar eh, com a cap d'accessibilitat en el fòrum amb, amb l'acollida de les persones amb discapacitat i eh, a partir d'aquí doncs, hem vist el teatre accessible, a partir d'aquí doncs, hem vist moltes de les conferències subtitulades. Eh, nosaltres seguim fent subtitulació, fem acompanyaments als teatres, als museus, i jo crec que va ser també un punt important i un exemple per a la ciutat. Quan et vas incorporar tu a Fundació Desenvolupament Comunitari? Mira, el, el, el primer que vaig fer, jo treballava a l'Ajuntament i, el, i la Fundació em va, em va contractar per fer el pla d'acollida al Fòrum de les Cultures. Eh? Durant sis mesos vaig fer aquest pla d'acolliment mm, i després va ser el fòrum directament que em va contractar. Quan es va acabar el fòrum jo vaig tornar a la meva plaça a l'Ajuntament, però se'ns va quedar amb la Fundació eh, les ganes de continuar amb un projecte que donés a la ciutat un servei d'accessibilitat estable. El fòrum van ser 141 dies, Clar. van ser fabulosos, però es va acabar. La gent amb discapacitat visual i auditiva, sobretot, ens deien que allò no podia quedar allà que, i ens encoratjaven a continuar amb un servei estable, no? I aquí va ser quan, eh, amb la Fundació, doncs, vam iniciar aquest servei, aquesta carta de petits serveis dintre de, de la Fundació per posar, per posar a qualsevol espai públic les eines d'accessibilitat necessàries perquè qualsevol persona pugui disfrutar d'aquell espai. Imma, i en aquest moment tan delicat en el que eh, estem vivint, el 2013, amb aquesta profunda crisi, els temes d'accessibilitat com, com es veuen afectats? Um, molt. O sigui, jo penso que, tot i que ningú en aquest moment pot um, pot posar l'interrogant de que això sigui necessari o no. O sigui, no, el que no ens trobem és amb gent que digui això no és important, això no és necessari. Sí, eh? Això no ho podem pagar. Això no ho podem pagar, sí que ens ho trobem, no? I aquí, doncs, bé, nosaltres com a Fundació hem d'estar al darrere d'això i a encoratjar les entitats i les administracions a seguir endavant. No podem anar enrere amb accessibilitat en aquest moment. Seria perdre molt del que hem lluitat entre moltes persones, moltes entitats, moltes persones amb discapacitat. S'ha fet una lluita molt gran i ara això no es pot perdre en dos dies perquè hi ha una crisi. Ens hem d'intentar com a mínim mantenir, no? mantenir els, els, els mínims que, que hem aconseguit fins ara. Mm? I queda molt per fer. Fórmules màgiques? Mira, una, una cosa bona que s'ha de fer és, és eh, un treball en xarxa entre totes les entitats, que són moltes les persones que estem treballant en aquest àmbit. La unió fa la força, diuen, no? Sí, segur. <laughs> Efectivament. Doncs moltes felicitats eh, a Fundació Desenvolupament Comunitari, que justament aquesta setmana tancava el seu 20è aniversari a la Sala Luz de Gas amb un concert del pianista sec Ignasi Terraza, i Malemany, que està allà defensant els projectes d'accessibilitat i que nosaltres avui els fem una mica més visibles davant de la resta, que no s'enfadi ningú, eh?, dels teus companys, que els has representat molt i molt bé. Moltes gràcies. Una abraçada ben forta, Igualment. Imma. Igualment. Gràcies. Fins a quan vulgueu i nosaltres continuem el programa. Mm, què fem ara? Doncs una petita pausa literària, perquè després us volem presentar un projecte que farà les farmàcies molt més accessibles. Eh, vinga, continuem. Me'n com un pardal, deixant el vèrtic reposat El calidoscopi de Mercè Guiu. La violació múltiple d'una noia en un autobús a la Índia ha suscitat l'interès internacional sobre un fet que, malauradament, no és rar en aquesta societat. La situació de perill en què es troben moltes dones. Sí, parlem del mateix país que està creixent a una velocitat estratosfèrica i es perfila com una economia emergent. Un incís. Malgrat el suposat creixement econòmic, avui hi ha 65 milions de persones més que passen fam que a principi dels 90 a la Índia. Segons el sistema patriarcal de la cultura hinduista, una dona sense un home al seu costat no mereix cap tipus de respecte. Les vídues són doblement marginades per ser dones i per estar soles. L'elevat nombre de vídues joves que hi ha a la Índia es deu al costum de casar nenes amb homes grans. Moltes d'elles perden el marit abans d'haver conviscut amb ell. El sati és el ritual hindú pel qual una vídua s'ha d'immolar junt al cos mort del seu marit o ser enterrada viva junt amb ell, com a símbol de fidelitat eterna. Aquesta pràctica fou prohibida pels britànics a principis del segle XIX, però encara no ha desaparegut totalment. La llei permet a les dones casar-se de nou, però gairebé cap ho fa. Tindrà moltes dificultats per trobar espòs, i si té fills, no es casarà mai més. A més, els 40 milions de vídues que hi ha actualment a la Índia són un mal auguri i una maledicció. Convertides en una càrrega per a les seves famílies, són marginades sense rebre cap mena d'afecte ni suport per part d'aquells que elles van cuidar amb devoció. El seu error, haver sobreviscut al marit. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Brots endormiscats, a dins el bressol, ple d'aquest caliu que els dóna la terra. No és càlid el temps, els manca la força, més els entrebancs d'un clima enfosquit no els barrarà el procés. L'impuls a la vida els fa penetrar pels jorns forts i dèbils, i vèncer els punyents obstacles esquius. A dins el recer del gelat hivern m'escalfo el caliu de tantes mirades que acullo amb amor. M'adono que tots som com uns granets, uns grans de bon blat que germinem hores per poder ser espiga, per poder ser el pa. Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández. I continuem compartint la tarda d'aquest divendres 18 de gener, ara al costat de Natalia Barrio. Ella és directora de la Unitat de Desarrollo de Fundació 11, la tenemos en Madrid. Què tal, eh, Natalia? Buenas tardes y bienvenida. Hola, gracias Ana. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a presentar un, bonito convenio firmado por Fundación 11 y Sanofi para impulsar un proyecto de farmacia accesible que va a incluir, entre otras cosas, Natalia, un manual para los establecimientos. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, pues como tú bien dices, dentro del, acuerdo marco que firmamos eh, el día 15 mm, con Sanofi, em, se va desarrollando el proyecto de farmacia accesible. Eh, ¿En qué consiste el proyecto de farmacia accesible? Pues consistirá en la elaboración de un manual sobre farmacias accesibles que tiene como principal objetivo ofrecer una herramienta útil a los establecimientos farmacéuticos que quieran llevar a cabo las medidas necesarias para ser accesibles a las personas con discapacidad y bueno y al público en general no eh, la accesibilidad estamos hablando no solamente de la accesibilidad al medio físico también mm, desde el punto de vista tecnológico vale es decir además que en la elaboración del manual está colaborando el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Claro, eh, eh, estaba yo pensando que si a estas alturas de la película, Natalia, vamos a una farmacia y nos encontramos barreras. Pues eh, mm, imagino que sí, que, eso puede ocurrir y, para solventar esta situación, la Fundación 11 ha propuesto a Sanofi eh, que es una de las multinacionales líderes del sector farmacéutico en Europa, eh, este proyecto tan bonito, eh, y Sanofi, eh, que entendemos es una, una multinacional que eh, dentro de que tiene una gran sensibilidad y en sus líneas de responsabilidad social corporativa podía incorporar eh, un proyecto eh, como el que nosotros le ofrecemos para colaborar ¿no? la respuesta ha sido afirmativa y bueno pues fantástico ¿no? fíjese que también se, comprometen a, impulsar el proyecto del medicamento accesible eso es sí sí que, claro no, no, no es solo la farmacia sino lo que se vende en la farmacia cómo llega a las personas ¿no? sí, sí, esto es como un proyecto integral, claro. Eh, nosotros ya trabajamos en el, proyecto de medicamento accesible. Lo que iba a hacer Sanofi es incorporarse de alguna manera y ayudarnos en, el principal objetivo que tenemos en, el proyecto de medicamento accesible, que es el desarrollo de plantillas que permitan a la industria farmacéutica en general la generación de prospectos electrónicos accesibles, ¿no? Lo que nosotros llamamos formato easy reading, de fácil lectura, ¿vale? ¿Cómo es, cómo es la cosa? Bueno, pues eh, el compromiso de Sanofi es eh, entrar eh, en una fase piloto en la cual eh, ellos volcarán eh, pues eh, un cierto número de prospectos de, de, de medicamentos a este formato, ¿vale? ¿Este formato en qué consiste, Natalia, para los oyentes que no estén familiarizados? Eh, Seguro que todo el mundo tiene dificultades para entender los prospectos de los medicamentos. Esto sí, No solo las personas con discapacidad. <laughs> No solo las personas con discapacidad, no. Bueno, pues el formato IC Reading, yo no soy una experta ni mucho menos. Eh, entiendo que tiene unas, como unas pautas básicas ¿vale? de redacción, por un lado, de contenidos que faciliten la comprensión, ¿vale?, del, lector, del, usuario, del paciente, y por otra parte, eh, otras pautas de accesibilidad, ¿vale?, para aquellos que, que bueno, pues esto tengan mm, que escuchar por ejemplo, que tengan un formato para escuchar, para aquellos que no puedan leer, aquellos... Eh, Porque mm, las letras es que son, vamos, es que ni con lupa lees aquello por ejemplo, pues por ejemplo, por ejemplo, pero vamos más allá, pues por ejemplo, eh, la mayor parte de los prospectos, eh, hay muchas compañías que las tienen en formato electrónico, pero eh, en lo que llamamos en, en, Acrobat, en PDF. Sí, en PDF, exacto. Bueno, pues ya, bueno, pues, mm, partiendo ya del hecho que las aplicaciones técnicas utilizadas por, por las personas ciegas no leen PDF, pues, mm, bueno, pues eso ya es un punto de partida importante no cambiar el formato, ¿no? El formato electrónico. Caray, pues aquí trabajo. Mm, mención pues especial, mención especial también en este convenio para las enfermedades raras, que ustedes ya trabajan con FEDER y otras entidades del sector, pero aquí hay un terreno importante en el campo farmacéutico a trabajar. Desde luego, desde luego. Bueno, nosotros eh, eh, tenemos eh, mm, este año ha sido eh, declarado por Consejo de Ministros el 2013 como el año de las enfermedades raras en España, Entonces ya desde la Fundación 11 consideramos que esta es una asignatura pendiente para todos, ¿vale? Entonces animamos a Sanofi, en cuyo grupo está integrada mm, la empresa Gencime, que está especializada precisamente en, el desarrollo de terapias relacionadas para estas enfermedades, ¿no? En convertirse, pues, en un aliado más, ¿vale? Para conseguir avanzar eh, en el tratamiento y en la detección de estas enfermedades que mm, quizás no afecten a un gran número de personas, eh, pero cuya realidad y la de sus familias es eh, muy, pero que muy difícil. ¿eh? Sí, justamente nosotros tenemos un espacio aquí en el programa para divulgar mm, las enfermedades minoritarias. La próxima semana intervienen los compañeros y comentaremos también este apartado del convenio. Y por último, ya que ustedes cuando en Fundación 11 firman convenios, siempre aprovechan para mm, meter el tema de la integración laboral, ¿no? Desde luego. <laughs> ya que encontramos em, empresas sensibilizadas con las materias relacionadas con accesibilidad, bueno, pues a ver si en integración laboral nos echan también un cable y consiguen esta contratación. Y aquí también hay un compromiso al respecto. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, como tú, muy, como tú bien dices, Ana, la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto directa como indirecta, es eh, quizás nuestro principal objetivo, ¿no? Y más en los tiempos tan difíciles en, los que nos encontramos. Entonces, la firma de este convenio con Sanofi, desde luego que para nosotros eh, es una oportunidad ¿vale? Nosotros entendemos que compatibilizar rentabilidad social y económica es posible y bueno, pues un ejemplo de ello son nuestros grupos empresariales, ¿no? Fundosa y Ceosa, que son un ejemplo, ¿vale? y que animan a otros a seguir, eh, a seguir la iniciativa. Pues fíjese justamente, Natalia, que después de usted nos van a, nos van a presentar distintas ofertas laborales destinadas a personas con discapacidad de una de sus empresas, te inserta, ah, vaya. Ah, o sea que enlazamos ya con la cuestión. Muchas gracias, Natalia Barrio, directora de la Unidad de Desarrollo Fundación Lo que me gustaría decir ¿Y tanto? que muchísimas gracias a Sanofi, ¿vale?, por acercarse a nosotros eh, para avanzar en sus líneas de RSE y sobre sobre todo por su interés por mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿vale? Sí, porque si no comprometemos voluntades eh, solos se pueden hacer pocas es. cosas, ¿verdad? Eso es. Muchísimas gracias. Muy bien, pues un abrazo, Natalia. Un saludo, un abrazo, hasta luego. I gracias. nosaltres eh, continuem a Catalunya sense barreres, ara, com dèiem, presentant-vos eh, diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta, com sempre, amb la nostra companya Dolors García. Bona tarda, Dolors. Hola, molt bona tarda, Anna. A FCC Incerta aquesta setmana seleccionem dependents, dependentes per a empresa dedicada a la venda de productes de perfumeria i drogueria per diferents botigues que tenen a Barcelona ciutat. S'ofereix diferents jornades i es valorarà experiència prèvia en tasques similars relacionades amb l'atenció al client. La següent oferta ens arriba des de Badalona, on cerquem controladors, controladores d'accessos per treballar diferents jornades entre 18 i 28 hores setmanals i en diferents torns Imprescindible residir a la mateixa població i experiència prèvia en el lloc de treball. I ja per últim, ens arriba des de Mollet del Vallès una oferta per cobrir una vacant d'educador social, tècnic superior d'educació infantil o mestre d'educació infantil a jornada parcial per fer tasques d'atenció social en famílies i a menors d'1 a 3 anys. I ja per finalitzar, ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals atestar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions novament i fins la propera setmana. Gràcies, a Dolors. Eh, més informació d'aquestes ofertes i d'altres, que hi ha moltes, totes per persones amb discapacitat, a www.portalento.es o al telèfon 93 238 49 49 93 238 49 49 o www.portalento.es. Ara fem una petita pausa musical i ens anem a llegir amb les nostres millors amigues i millors amics de Best Buddies.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 Maria Vila, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda, Anna, molt Avui bé. Avui portes Badis, eh, vaja, que som lectors. I tant, grans lectors i lectores. Marta Lacanal, Elena Navarro, Domingo Ayala i Carlos Ferriz. Què tal, companys? Com esteu? Bien. Com va la cosa? Muy bien. Sí? Nervis? A veure, Carlos, què et passa? Què et passa? <laughs> Tens nervis o què? No no? Està un poc nerviós, una Ai. miqueta, una miqueta. Podria ser està passant, jo crec. I Domingo avui està tranquil? Sí. Sí, una mica. Ah, sí, una mica. I bon any. Hola. Bon any, bon any a tots. No cal que t'acostis al micro, eh, que tens ah. veu potent. Des, de, des de el teu lloc ja s'escolta bé la cosa. Avui dos i dos, eh, Maria? Veus, avui ho he aconseguit. Dos noies, Igualtat, dos sí, nois, sí. <laughs> Eh, heu fet equips per la tertúlia o no? Bueno, hi ha, hi ha un grupillos, perquè hi ha divergència d'opinions i, de, i, i de gustos, també. Eh? Com és la cosa, Maria? Doncs pues mira, hi ha uns quants que estan dintre el nostre club i llavors aquests ja els tenim més apamats i el Domingo, que encara no l'hem aconseguit captar pel club, Ara, ara parlarem del Club de Lectura Fàcil de Vesgaris, vale. no? Molt bé, doncs eh, m'agradaria que em diguéssiu què és per vosaltres la lectura. Pues un, un entretenimiento, un aprendizaje y una distracción. Carai. I per tu, Helena? Pues a eh, mí, pues, por pues, pues, la lectura, pues, o sea, me gusta leer, pero, o sea, no me cuesta, pero, claro, si tengo dudas, pues, te lo digo a alguien. Ajá. Te gusta, pero te cuesta. Sí, sí. Sí. ¿Y Carlos? ¿A ti la lectura cómo te resulta? ¿Eh? ¿Cómo te resulta la lectura? ¿Fácil, difícil? Eh, difícil. ¿Por qué? te cuesta entender lo que lees. Me cuesta leer. Uh -huh. Y a Domingo, que es el que lo de la lectura le cuesta un poquito más. A mí me cuesta mmm, y entenderá... ¿Sí? Ent entendrà mmm, alguna cosa i eh, llegeixo. Per exemple, jo llegeixo un de informática del 2003 i em costa, però em, em, em preguntant a la, a la meva neboda i a la meva cosina, ho he sabut resoldre i a més estic fent un curs de català a la, al punt d'Òmnia Sant Antoni Abat i ara estem fent el, el curs d'Agudes, Llanes i Estrúixoles sí? i això em costa una mica. Home, és que és difícil. Va, Els temes d'ortografia, Maria... Bastant, són complicats, bastant, són complicats. Bastant. Clar, o sigui que, d'un i i un llibre d'informàtica, tot i que sigui del 2003, que t'has de posar una mica actualitzat, eh? El home, 2003 home, sí. ha desfassat, eh? Home, sí. <laughs> Ah. Però és un llibre bueno, consistent. Bueno, no, encara, encara n'hi ha, encara n'hi ha. Encara n'hi ha, Però, bueno, sí. Ara s'està funcionant, el 2007 va, va, modernitzant. No, no veig que estàs posat, eh? Veig que estàs Home, posat. Home, eh, ho porto bastant bé. O sigui, que llibres que llegiu, quin tipus de llibres llegiu, Marta? Mm, hemos leído La Vuelta al Mundo 80 días y, y, el, y El Fantasma de Canterville. ¿Y qué, te ha parecido la lectura de estos libros? Bueno, un, poco difícil. ¿Sí? ¿Por qué, Marta? Porque me cuesta entender un poco lo que leo. Ya, ¿recuerdas algo de estas historias? Mm, bueno, La Vuelta al Mundo eh, es, de, un señor que, hace una apuesta y, que, que, dice que da la vuelta al mundo 80 días y no le creen y no le creen. ¿Y lo consigue Elena? Sí. ¿Sí? ¿Puedes contarme un poquito más de la historia? Pues... Fantasma de Canterville Bueno, venga, va, pues lo del fantasma de Canterville. Cambiamos, así tengo variedad. ¿Qué recuerdas de esa historia? Pues que... Que había una, Había dos familias. Sí. O sea, una de ellas vivía con el fantasma. Ajá. Y la, y la otra no. Ya. El fantasma existía. sí existía. O sea, para una familia sí, para otra familia no. Ya te entiendo. ¿Y para ti existía o no? Para mí no. Vaya. <laughs> bueno, oye, el de la vuelta al mundo en 80 días, ¿la consiguió dar o no, Marta? Sí. Sí, al final sí. Caray. Bueno, veo eh, que sí. ¿Poesía? Nadie lee poesía, no hay ningún romántico en la mesa. Nos ha fallado Rosa, que lee y escribe poesía. Ah, <laughs> Pero sí, sí, sí, sí, ella sí que lee bastante poesía. Y el, el, el domingo, domingo es jo... romàntic és un romàntic per naturalesa. Sí. Po poesies no, però llegeixo més bé el dia de l'Europa i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i, y una revista de la setmana, de la Ola i res més. Variat. El diari vaja. també. Variat, variat. Mm, què us aporta la lectura? A més a més de dificultats, que tots les heu comentat, no? A més a més de les dificultats, què us aporta la lectura? Perquè no, llen, no llanceu la tovallola, continueu al peu del canó. Pues, pues distracció, Distracción. ¿Qué más? ¿Qué Entretenimiento. Ya. ¿Qué más cosas? ¿Lo pasáis bien? Hombre, sí, pero no, no aburrido tampoco. Sí, sí. Yo, para ejemplo, al, la lectura, para siempre me para, siempre eh, aprender un tema, eh, de las, opciones de impresión y explica com funciona una impressora, com canviar el cartutxo, que, que el paper, quin, quin tamany de paper s'ha de posar, el 4 és una manera, el 5 és una altra... També explica que la meva impressora no es pot imprimir sobres, perquè això s'ha de fer en fas, o sigui que tu les pautes d'allò que vas llegint et distreu i et fa que... I, apen, i, i, i a més a més per aprendre, per aprendre, per saber, en el lloc. I posar-ho en pràctica. I posar-ho en pràctica, bueno, avi. Eh, ets un, un noi pràctic, tu. <laughs> O sigui, Home. es pot llegir per distreure'ns una mica <laughs> o per di, directament... Home, sí, aprendre alguna molt concret, eh? Com molt la, concret. Com, com va la impressora del domingo. <laughs> Molt bé. Mm. Eh, més coses. Eh, mm, M'agradaria saber on llegiu. Hi ha gent que li agrada llegir al llit, uns altres al sofà... Com ho feu vosaltres? Pues yo, pues yo leo en, en el sofà. Explica'ns una miqueta, Helena. Pues yo, tengo un libro para ir a la, cama, pues son, son pequeñito pequeñitos. Y I al sofá de casa sí. al llit, Sí, al llit, sí. ¿Y Marta? Yo leo en la habitación. En, en tu habitación, a solas. Sí. Y además yo sé que tú mm, haces después pequeños resúmenes de lo que lees. ¿Sí? Cuéntanos, ¿en qué te ayuda eso? A entenderlo mejor. Ya. Eh, Domingo, tú llegeixes a la academia, a la biblioteca. A la biblioteca. Eh, a la biblioteca mm, està per així, per, eh, per allà en silenci em concentro molt. I a part hi ha gent, si tinc alguna duda, m'ajuden a, a resoldre aquesta duda en, en, en, en, molt, molt baixa, però si no molesto els a més. Alguna ja. duda ah, no, tinc, ah, no sé a, a, i a la biblioteca parles? No. No? Estic, no, només eh, s'està uh, en silenci. Ja. Però si alguna duda no l'entenc, eh, pregunto. Ho fas fluixet, diguéssim. Molt fluixet, per, eh, si no es molestaria un ja, panx. Ja li costa, ja, que està, està callat una estoneta el domingo. Eh? <laughs> Molt bé. Carlos, tu, a ver, Ay, cuéntanos, no. que te despistas mucho. No, no, no, no. no. <laughs> ¿Dónde lees tú, Carlos? Oh, En, en, la cama, en el sofá. En, mi habitación. En tu habitación. ¿Y, y qué, qué, cómo te lo pasas? De, bombo Sí, te gusta leer. Luego a veces entiendes, a veces no entiendes, pero en cualquier caso tú ahí estás, no tiras la, la, toalla. Porque, María, ¿qué, aporta la lectura a las personas con discapacidad intelectual, que muchas tengan dificultades, de comprensió lectora, unes altres no tant, però mm, no es rendeixen. No, jo crec que a part de la distracció i l'entreteniment que bueno, tots disfrutem, no? sabem el que és eh, gaudir d'una lectura, ells els hi, propor els hi proporciona un estímul extra no? d'enteniment de, de, eh, de, de l'entorn en si. No? Quan, eh, amb el nostre club de lectura fàcil, eh, cada vegada que hem llegit un llibre, he notat que després el tema que hem tractat, el tema concret, l'entenen una mica millor i els hi fan entendre una miqueta millor el, la, eh, doncs els, els diversos àmbits que hem, que hem treballat. No? Uh mhm. -huh. eh, a veure, Domingo, sí. digues la veritat, però de debò, eh? Sí, sí, sí. Tu, davant d'un llibre, què sents? Com, com? Davant d'un llibre, ten, jo et, pot, et deixo un llibre, et dic, mira, ja sé això, i, i tu què penses? home, m'emociona, sí? perquè, per exemple, bueno, segons quin llibre, potser no m'agradaria, perquè seria molt avorrit, però, per exemple, el diari d'Europa hem creat un diari que explica sobre els partits de futbol, el resum a la partit hem fet, i a mi m'agrada llegir per, eh, per, per després ho puc explicar a la, a la gent, penso del partit. Ja, aquest any estem al playoff, anem tercers i esperem jugar, a fa dos anys eh, no hem jugat al playoff i explica, ah, eh, esperem jugar la promoció de ciència a una divisió B. O sigui que tu el que t'interessa és que el tema et motivi. Em motivi. Que diguis, qualsevol llibre no, un, una Però història si no, que a mi si no, realment si, em resulti... Si no hi ha il·lusió amb un club, no hi ha res. Europa fa molts anys que això, això sí... Ara t'has anat no sé on, com al Club Europa. Al Club de lectura fàcil, hem de centrar-nos, clar, com que tu no estàs apuntat, parles Les... del que vols, bueno, sí o no, Maria? El diari, el diari de parlar... El per, perquè s'apunti. El diari parla de l'Europa, el diari. El diari, ah, el diari, ja, ja, ja. És el que a ell li agrada llegir. Que és el que a tu t'agrada llegir. Tot i que les teves compa els teus companys de taula van a un club de lectura sí. i allà, eh, Marta, què feu? Pues comentamos el libro. Sí. Lo, empezamos a leer en la biblioteca, después lo llevamos a casa y pasado un mes lo comentamos. Y, y, lo, leéis siempre, hacéis los deberes, vaya. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo usa esta funcional la iniciativa, María Doncs bastant bé. Eh, tenim unes 10 persones apuntades, no sempre totes venen, però bueno, intentem eh, que ten tenir el, el màxim de participants. I la veritat és que molt bé, ara s'apuntaran 3 persones noves, ja tindrem 13 participants del club, i, eh, i bueno, començarem l'any amb molta il·lusió. Començarem amb el títol Mary Poppins. Mary Poppins. Que ens han dit que, que és una, una lectura que els agrada molt eh, normalment als, als nois i noies. O sigui que esperem que també ens, Eh, això, els agradem vells els nostres participants. Fins ara heu fet, eh, ja s'han comentat, El fantasma de Canterville, sí. també I La, volta, al món, en 80, 80 dies. dies. Són llibres de lectura fàcil, sí. que els teniu a la biblioteca. Sí, tenim la gran sort de que la biblioteca cada, cada mes, cada dos mesos, ara ho fèiem cada dos mesos, però ara ho començarem a fer ja, ens posarem al dia i, ho farem cada mes, ens deixarà un llibre i eh, al cap d'un mes el, eh, el tornarem i en recollirem un altre. Sí, eh, és un préstec gratuït totalment i eh, bueno, és una gran sort perquè així tots podem gaudir de, de la lectura eh, sense cap cost. I el tercer llibre serà Mary Poppins, que és el sí, que donareu a, aquest mes, vaja. Sí, sí, Molt bé. Sí, sí. Els llibres tornen, Maria? Us despisteu? Ai, a vegades uh, sí. Us despisteu a o què? Sí. A veure. Sí? Sí, al Carlos, per exemple, aquesta vegada li va costar una mica tornar-lo, eh? Ai, <laughs> ho havies perdut, Carlos, se'm, sigui sincer. Se'n va anar de vacances i, el, i es va despistar. Vaja. Però uh, també disciplina, no?, a les persones del club a ser responsables sobre tant, un llibre tant, que agafen en préstec. I no, i la veritat és que a la biblioteca fins i tot en, ens han felicitat, no?, perquè sí que hi ha algun, eh, algun despiste, alguna persona que, que, bueno, que això, que es retrassa una mica i tal, diu, però no, sí. no, et penses que és, no et pensis que és gaire gaire més que, que, la, que els usuaris eh, habituals. habituals. Uh mhm. -huh. És, sempre hi ha una o dues persones que es despisten. Animats per llegir Mary Poppins? Noies? Nois? Sí, Què? Sí? Hombre, a mi sí, me gustaría. Uh mhm. -huh. Doncs aquesta setmana ja tens el repte aquí. doncs moltes gràcies Maria Vila i també a vosaltres Marta Lacanal, Elena Navarro, Domingo Ayala i Carlos Ferriz eh, per haver compartit aquesta estona de conversar amb mi. Eh? Una abraçada Gràcies. ben forta. Una abraçada. Adéu, que vagi bé. Nosaltres tornem el proper divendres, com sempre, de, 7 a, de 8 a 9 del vespre, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Eh, mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.